Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Այսօր մեր օրյա հարատապ խնդիրները հերավար եղանակով քննարկելու ենք Երևանցի քաղաքագետ Ստեփան Դանիլյանի հետ։ Պարոն Դանիլյան, Լաչինի միջանցքի թեման այս օրերին կենտրոնականն է եւ առաջարկում է մեր զրույցը սկսել ադրբեջանական անցակետի տեղադրման փաստի գնահատմամբ։ Մեր ճշնամու ըստեյության սպասվող հերթական գործողությունը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Այդ գործողության արդյունքում ինչ իրավիճակում հայտնվեցին երակոմ հայտարարության մյուս երկու կողմերը՝ փաստաթղթով միջազգի վերահսկողության պատասխանատու Ռուսաստանն ու Հայաստանը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Երկրորդը ես ուզում եմ ասել, ուզում եմ ողջունել Արցախի մեր հայրենակիցներին եւ ասել, որ Հայաստանում կան շատ մարդիկ, որոնք ոչ միայն մտահոգ են, այլ ամեն առավոտ արթնանալուց վախենալով այդ նորություններն են կարդում եւ շատերը անհանգստացած են եւ շատ ծանր տանվել են տանում։ Կա տպավորություն, որ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք Արցախը դավաճանել են եւ հատկապես որոշակի լրատվամիջոցներով այդ մարդկանց են եթեր տալի եւ գուցե նպատակներից մեկն է նման տպավորություն ստեղծել եւ որ հուսահատություն լինի Արցախում։ Ես դες հավատացնում եմ, որ մեծամասնությունն այդպես չի մտածում եւ շատ շատերը նաեւ իմ շրջապատում, իսկ իմ շրջապատը շատ մեծ է, շատ ծանր են տանում այս ամեն ինչը, բայց այնուամենայնիվ մենք հույսով ենք Հիմա խոսեմ այս հույսերի մասին։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ Ալևը հասկանում է, որ իր համար հնարավորությունների դուրը փակվում է, դա պայմանավորված է աշխարհակահաղական մի շարք փոփոխություններով, որոնք լինելու են մոտակա 2-3 ամիսների ընթացքում, եւ փորձում է իրավիճակից օգտվել։ Եվ ես հասկանալով որքան որ ծանր չլինի Արցախի մեր հայրենակիցների համար, որ ամեն օր այդ դժվարություններով ապրում են, ամեն օր կրակոցներ են լինում, ցավոք զոհեր են լինում, ըստ էության բանտարկված են։ Այնուամենայնիվ, այս 2-3 ամիսների ընթացքում ես կարծում եմ լուրջ փոփոխություններ կարող են լինել, որոնք հենց այդ հնարավորության պատողանը կարող են բացել։ Առաջի փոփոխությունը բնականաբար Թուրքիայում սպասվող ընտրություններն են եւ նաեւ բարձ չի, հա, այս Թուրքիայի նախագահը առողջական ինչ վիճակում է գտնվում։ Ամենանդեպս փակ աղբյուրներից չոր այլ լուրեր են գալիս, ես չգիտեմ որքանով հավաս նպաստի, բայց առողջական վիճակը ոնց որ իրոք շատ լուրջ լինի։ Եվ նաև եթե ընտրություններում ընդդիմությունը գա, ապա դա լինելու է արևմտամետ ընդդիմություն, որը հարաբերությունները հենց Ադրբեջան հետ չեն լինելու այն մակարդակին, ինչ մակարդակի, որ հիմա են գտնվում, որովհետև այդ ընդդիմության աշխարհայացքը, եթե գա իշխանության եւ օրակարգը բոլորովին այլ է, այդ օրակարգը ավելի շատ ուղղված է դեպի Եվրոպա, դեպի այդ աշխարհիկ հասարակություն, որը գործող իշխանության տրամաբանությունից մի քիչ այլ է։ Դա չի նշանակում, որ Թուրքիան մեջքով է շրջվելու Ադրբեջանի նկատմամբ, բնական է շարունակելու են լինել դաշնակիցներ, սակայն օրակարգային խնդիրներն են փոխվելու, եւ եթե ադրբեջանական լուրջ վերլուծող վերլուծաբաններին հետևում է, ապա իրենք այդ մտահոգությունները ունեն, որ Ադրբեջանի նշանակությունը մի փոքր կարող է իջնել Թուրքիայի համար։ Երկրորդ կարևոր իրադարձությունը, որ մոտ ամիսների ընթացքում կարող է տեղի ունենալ եւ փոխել իրավիճակը իրավիճակը, դա այդ Ուկրաինայի դեպքերն են, այդ հարձակում հա, հարձակում ինչպես կլինի, հակահարձակում կլինի, թե չլինի, եւ ինչ արդյունքներ կգրանցվեն։ Այն տպավորությունն է, որ դա լինելու է, ասենք, վերջի կարևոր իրադարձություն Ուկրաինական պատերազմում, կախված արդյունքներից ինչ-որ սառեցում կարող է գնալ այս գործընթացում եւ դա նույնպես կարող է որոշակի աշխարհակահաղական փոփոխություններ բերել Երորդ կարևոր իրադարձությունն այն է, որ Իրանում կարող են ինչ-որ դեպքեր լինել, ամենայն դեպս Իսրայել-ադրբեջանական տանդեմը հասկանում են, որ հնարավորությունների պատոհանը իրենց համար կարող է նույնպես նեղանալ եւ փորձեն ինչ-որ մի բան անել, ավելի մեծ պատերազմ հրահարել, հնարավոր է դա իրանց մոտ չստացվի։ Այսինքն Վրաստանում կարող են ինչ-որ իրադարձություններ լինել, որը մեզ համար նույնպես կարևոր աշխարհակահաղական նշանակություն ունի, բայց միջև հիմա այդ հեղափոխած հեղափոխության փորձերը Վրաստանում չեն ստացվել, որովհետեւ նոր իշխանություն կա արդեն Սահակաշվիլի ուղղության վրա, որը նույնպես կարող է շատ բան փոխվել, հնարավոր է մոտակա 2-3 ամիսներին նման փորձ եւս լինի։ Հույս ունեմ, որ դա կծախողվի եւ որտեղ գործող կառավարությունը ավելի ստաբիլ կառավարություն է, ավելի սթաբ քայլեր են անում, հասկանում են, որ իրենց ուզում են օգտագործել եւ դա թույլ չեն տա։ Այս առումով ես կարծում եմ, այս մոտակա ամիսներին հնարավոր են ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, որը արդեն Ադրբեջանին կզսպի եւ նորից եմ կրկնում, շատ կարեւոր է այսքան դիմանալուց հետո, այսքան տարիների պայքարից հետո հասկանալով որքանով դժվար է, հասկանալով որքան հեշտ է Երևանից խորհուրդ տալը, ասենք Արցախում գտնվող մարդկանց բայց այնուամենայնիվ չհուսահատվել եւ մի քիչ էլ դիմանալ միջև այս փոփոխությունները հնարավոր փոփոխությունները լինեն 44-օրյա պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հայտարարության խախտման Արցախի դեմ կատարած որևէ գործողության համար պատասխանատվություն չի կրել։ Ավելին, որևէ դեպքում նրան չեն ստիպել վերադառնալ նախկին դիրքեր եւ այլն։ Ինչ կլինի այս դեպքում Ռուսաստանը կփորձի վերականգնել խաղապահ առաքելության վաղուց խաթարված հեղինակությունը։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են հայտնի պատճառներով, բայց մյուս կողմից այնտեղ հասկանում են, որ եթե խաղապահները դուրս կան Արցախից, ապա իրենք Հայաստանից նույնպես դուրս կգան եւ կկործնեն հարավային Կովկասը։ կա ու հասկանալի է, թե դա ինչ աշխարհակահաղական ցնցումներ կլինեն, գուցե ավելի մեծ, քան ինչ որ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում։ Դա ես կարծում եմ իրենք հասկանում են։ Ինչ իրենք կարող են անել այս վիճակը փոխելու համար, ես չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ միջև որտեղ կարող են գնալ, բայց համենայն դեպս ինչ որ գործիքներ կան այս մոտակա իրադարձությունների մասին որ մենք խոսեցինք եթե դրանք բարեհաջող ընթացք ունենան մեզ համար ապա ռուսաստանի ձեռքերը ավելի կբացվի եւ մենք պետք է հասկանանք որ ռուսաստանը տվյալ դեպքում նաեւ գործում է Իրանի հետ շահերի հետ առումով ոչ միշտ բայց որոշ հարցերում համընկնում է մեզ հետաքրքրող հարցերում։ Եվ նաև եթե Թուրքիայում ընդդիմությունը գա իշխանության, իսկ դրան շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որ մենք տեսնենք ինչով կավարտվի դա, հնարավոր է երկրորդ փուլ լինի, եթե մայիսի 14-ին մի փուլով ընտրությունը չավարտի, երկրորդ փուլը կլինի մայիսի 28-ին, հա, այսինքն այդ լարված վիճակը Թուրքիայում շարունակվելու է։ Ես կարծում եմ այդ դեպքում արդեն Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարող են փոփոխությունների ենթարկվել եւ նաեւ արդեն քաղաքականությունը Ադրբեջանի հանդեպ փոխվի Ռուսաստանի։ Հայաստանի իշխանությունը խոսում է միջազգային կառույցների մասնակցությամբ Արցախ-Ադրբեջան ուղղակի շփումների Նման երկխոսություն ծավալելու մասին դուք որևէ ակնկալիք ունեք, որ շփումներով կամ բանակցելով կարելի է որևէ շոշափելի հարց լուծել։ Բնականաբար ոչ մի ակնկալիքներ չունեմ, որտեղ մենք պետք է պարզ հասկանանք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Աշխարհում միջազգային կառույցները արդեն հեղինակազրկվել են եւ նրանց ազդեցությունը իջել է չափազանց ցածր, սկսած ՄԱԿ-ից, Եվրոխորհուրդ, ԵԱՀԿ եւ այլն եւ այլն։ Որտեւ աշխարհում գնում է հակամարտություն, հակամարտության գլխավոր դերակատարները մեծ երկրներն են եւ այս պայմաններում խոսել միջազգային կառույցների հեղինակության ազդեցության մասին ուղղակի ծիծաղելի է։ Այլ բան է, որ այո, իհարկե կարելի է ինչ-որ ֆոնի համար դա օգտագործել խոսել, ինչ որ հա բան երկխոսել, կարող է գուցե մի շատ փոքր ազդեցություն դա ունենա, բայց բոլոր դեպքերում <laughs> բնականաբար միջազգային կառույցները հեղինակ ազարկված են եւ այդքան կլինեն միջև այս հակամարտությունները մոտակա 2-3 տարում գան որոշակի հանգուցալուծման եւ նոր միջազգային հարաբերություններ ձևավորվեն նոր կանոնների վրա այդ ժամանակ արդեն մենք կարողանանք խոսել միջազգային կազմակերպությունների մասին եւ նրանց հեղինակության մասին հիմա ուղղակի ծիծաղելի է այդ կազմակերպություններին լուրջ ընդունելը Ընդունված է ասել, որ անլուծելի խնդիրներ չկան եւ դժվարին այս իրավիճակից նույնպես դուրս գալու ելք կա։ Դուք ունեք դրա տեսլականը։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ որևէ համախմբման մասին խոսք լինել չի կարող, երբ չկա հստակ նպատակ եւ դրան հասնելու իրատեսական ծրագիր։ Առաջին հերթին Հայաստանը պետք է իշխանության փոփոխություն տեղի ունենա որովհետև այս իշխանության քաղաքականության մեջ կան շատ հակասություններ, ճակերտներով ասած անհասկանալի դրվագներ, գուցե նաև չորձևի հասկանալի, այնպես բատիմաստով հասկանալի։ Դրա համար պետք է Հայաստանում այդ իշխանության փոփոխության հետ որոշակի նաև կուրսի փոփոխություն լինի։ Երկրորդը, մեր վիճակը չափազանց ծանր է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանի վիճակը նույնպես ծանր է։ Երկու հզոր ըստ էության իր համար վտանգավոր երկրներով է շրջապատված Իրանով եւ Ռուսաստանով, մյուս կողմից Հայաստանն է, եւ այս կոնտեքստում Ադրբեջանը շատ մտահոգված է, որ իրավիճակի փոփոխության դեպքում ինքը արդեն իր հատուցումը կարող է ստանալ եւ դրա համար իրենք նորից են կրկնում շտապում են իրավիճակից ելքը ես կարծում եմ նաեւ որովհետեւ մենք այն ամենայնիվ կարողանանք դիմանալ լուծել այդ տնային աշխատանքը որ Հայաստանում իշխանությունը փոխվի եւ նաեւ սпасել իրավիճակի փոփոխցանը որը մեզ համար կարող են հնարավորությունների դուռ բացել սակայն միջև այդ որքան էլ ծանր չէ լինի ես կրկնվում եմ հատկապես Արցախի մեր հայրենակիցների բախով պետք է չուսահատվել եւ պետք է հավատալ եւ պետք է պին մնալ, որովհետեւ հնարավորություններ ես տեսնում եմ, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ես ուղղակի ասում եմ դրա հնարավորությունները կան։ Պարոն Դալելյան, շնորհակալ եմ մեր ծրագրին մասնակցելու ու իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Եղավ, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իսկ դիտակետի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին հերավար եղանակով մասնակցում էր Երևանցի քաղաքագետ Ստեփան Դանիլյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, միշտ նոր հանդիպում եթերում։